is woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. MUZIEK Petula, Petula Clark, wat daar sê, ons speel vandag jou muziek van die ou jare van toekasse daar, speel ons jou muziek vandag en jy moet lekker luister. Ons skop sommer af met die Poppy Family. Uh, hulle was een Canadeese psychedelische popgroep van Vancouver, British Columbia. Hulle het uh, een aantal internationale trefferplate in die laat 1960s en vroeg 1970s gehad. Die Poppy Family sing Which Way You Going, Billy? Which way you Poppy Family met Which Way Are You Going Billy. The Carnival is Over is een aanpassing van die oude Russische volkslied uh, Stenka Razin en word baie aangewend by die afsluiting van groot karnevalne en uh, groot bijeenkomste. Die Seekers was van Australië en het was dier die 60er jare vele treffers geproduceer. Hier luister ons na The Carnival is Over, soos gesing dier Judas Adarum van die Seekers. Lekker luister. van die siekers met The Carnival is Over en uh, die ander naam van die ding is uh, wat uh, in, in, in uh, uh, Russies is dit Stenka Razin. Cloud was een oorspronkelike Suid-Afrikaanse damesgedrokgroep wat in 1977 in Johannesburg gestig is. Hulle de bekendste treffer was uh, Substitute wat hulle saamgestel het dier Holly Nelson en in 1978 bereik hulle weergawe uh, van die lied nummer 1 in 10 lande en dit het ook sommer nummer 2 op die Britse singles charts bereik en vir 15 weke daar geblei en dit moet julle onthou was in een tyd toe Suid-Afrikaanse kunstenaars een uh, bykie uh, eh, geignoreer was As gevolg van sancties teen Suid-Afrika uh, eh, sy kunstenaars dier die Britse Equity groep uh, op daar die tijdskrip, het die BBC sy Top of the Pops program skies toch eh, een uh, videoclip van Nederland gekry om die treffeslied op die top 10 afdeling aan te bied. Hulle sing vandag vir ons al hulle ander groot treffer. Ons luister na Save Me. Save me. Take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing? Cloud, Suid-Afrikaanse meisiesgroep met Save Me en eh, natuurlijk soos ek ges, nou die dag gesê het van uh, Rabbit was hulle die seensgroep uh, wat ver voor die standaarde in Suid-Afrika opgetreed en so ook was Cloud ver voor standaarde vir damesgroepen in Suid-Afrika. Muziek ons stap aan en uh, Joy, jy is moos so lief vir oom Cliff Richard, is het jy? Ja, hy is gebore as Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 in Lucknow, India, is een eh, Britse sanger, muzikant en acteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 50s, 60s, 70s, 80s en 90s nummer 1 enkelspeler treffers gehad het. Richard het uh, sy muziekdoorbaan in 1958 begin en presteer steeds. Tussen 1960 en 1963 het Cliff Richard die Cliff Richard show gehad, uh, aangebied op die TV.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 Cliff Richard met constantly een lekker rustige liekie, geen geskree of lawaai of enige iets soos die Beatles of <laughs> van die ander groepe uh, wat een bykie uh, eh, uh, eh, mense dag so bykie onrustig kan maak. Die Cranberries was een Ierse rockgroep wat in, in 1989 in Limerick, Ierland gevorm is en uh, dier die hoofsanger Niall Quinn gitaarspeler Noel Hogan, bas gitaarspeler Mike Hogan en die tromspeler Virgil Lawler. Quinn is in 1990 as die hoofdsanger vervang dier Dolores O'Riordan. Uh, eh, die uh, groep klassificeer hulle self amtelik as een alternatieve stijl uh, eh, rockgroep want uh, maar neem die uh, aspekte van die indie pop, postpunk, Ierse volks en uh, pop rock in hulle klanke op. Die Cranberries sing uh, Dreams en ek dink amper is uh, een van jou ginslinge Susan van waar is die plek waar jy bly? Hmm, ek het nou vergeet, maar in elk geval uh, lekker luister. daar val het my nou by, die plek waar uh, Susan dan woon is in Amersfoort en een ander ding wat my byval, ja, ek weet sy hou van Cranberries sy dreams, maar die een wat sy, eh, een wat sy eindelijk destijds vir my aangevraad was die een dier die cats. Remind my volgende keer, uh, eh, asjeblief, so, ek sal so maak. Die Ramblin' Rose word beskryf as een persoon wat een leven vat soos hy kom. Geen uitdagings, geen probleme, hulle kry hulle van koers af nie. Dit word eenvoudig net op sy geskyf en die leven gaan aan. Nathaniel Adams Coles, uh, eh, geboren in 1919, en oorlede in 1965, was beter bekend as Nat King Cole, en hy syng vandag vir ons A Ramblin' Rose, wat op uh, nummer 3 op die Billboard Hot 100 gedraai het. In 1962, Nat King Cole, A Ramblin' Rose. King Cole, die liekie, net so rustig, soos wat net King Cole homself is. Austin Roberts is op 19 September 1945 in Newport News, Virginia geboore. As die hoofdsanger van die sanggroep Arcade het hy twee Billboard Hot 100 treffers in 1970-71 gehad met die Morning of Our Lives wat die Bridal Fair themalied geword het en uh, later een top 15 herendagse treffer Sing Out The Love In My Heart wat uh, sommer 99 op die Hot 100 bereik het. In 1972 het die treffer sommer uh, eh, uh, uh, well, Something Wrong With Me gesing wat nummer 12 op die Billboard Hot 100 bereik het. Die Likie, excuse toch, uh, Rocky, wat hy vandag vir ons sing, het sy grootste sukses behal in oktober 1975. Lekker luister. Susan, haal hierdie woorde so uit my mond uit. Ek hou van hierdie liekie van uh, Rocky, o, Austin Robbins, wat hom syng, maar uh, ja, dit is uh, eh, bykie tragies, hier na die einde se kant toe. Um, die uh, Sean Rennie is een Suid-Afrikaanse sanger, van Ierland. Hy het op 19, in 1964 na Suid-Afrika verskuif. Hy het twee top 20 treffers in Suid-Afrika gemaakt. Sy eerste top 20 was I Walk With You en wat in 1970 uh, nummer 13 gemaakt het. Sy tweede treffer, Charlie, het hy in 1974 een nummer 4 gehaal. Sean Rennie syng Sweet Love of Mine Sean Rennie met die belade Sweet Love of Mine. Rosemary Clooney was gebore op 23 mei 1928 en is skies <coughs> man, ja, en sy was die Amerikaanse sangeres en actrice. Sy het in uh, die vroege 1950s met die lied Come Back, uh, uh, wacht, Come On My House uh, onder die aandag gekom, wat gevolg is dier uh, ander popnommers soos Bochemi, uh, eh, Mambo Italiano, Tenderly, uh, uh, Half As Much, uh, Hey There in This Old House. Sy het ook sukses gehad met uh, jazz, as een jazz sangeres. Sy het voortgegaan met opnames tot haar dood op 29 juni uh, oh, 2002 Rosemary Clooney sing vir ons This Old House house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home and comfort as they fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer? Ain't you gonna need this house no more? Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges. No. no longer. He's getting ready to meet the saints. This old house is getting shaky. This old house is getting old. This old house lets in the rain. This old house lets in the cold. Oh, his knees are getting chilly, but he feels no fear of pain. Cause he sees an angel peeking through a broken window pane. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more fix the shingles, ain't got time to fix the floor, ain't got time to oil the hinges, nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, he's getting ready to meet the saints. thunder. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a getting feeble. This old house is a needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a getting ready to meet the saints. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. This is our house. Dit is wat uh, Rosemary Clooney ons van vertel en het klink vir my of daar baie vriendelike mense uh, gereeld by die huis by mekaar gekom het. Nou vraag ek, jylle moet op aandag staan, want ons het Marielle Mathieu haarself en sy gaan vir ons die Franse volkslied sing en met soveel oorgawe en passie en joh uh, ja, ek glo geen volkslied word beter gesing as hierdie ene. La Marseilles, Marseilles, hier gaan hy. So, soos ek nou vir die luisteraars daar op uh, Skype sê, ek word sommer een Fransman, uh, net om uh, eh, die liekie so te kan hoor. Ja, dit is, uh, maak my strots om Frans te wees, of hoe. Die koning van Rok, hy het geen bestaan, bekendstelling nodig nie. Hy is geboor op 8 januari 1935 en is oorlede op 16 augustus 1977. Elvis Aaron Presley is geboor in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziek loobaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste top of the charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Elvis Presley vermaak ons vandag met Don't Be Cruel. Ach, toch, waar is hy nou? Ja. Jo.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 Dis mos haar ginsling sy moet uh, ingeskakel wees om te luister. Um, ons stap aan, ons is amper by die funny spot, Joy, en vandag het ons weer vir uh, ou uh, Wackhead Simpson, uh, maar ons gaan eerst nou luister na The Kinks, en hulle sê, thank you for the days, ons speel sommer dadelijk.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 Life is hard, it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the land. Those endless days are sacred days you gave me. I'm thinking of the day. single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you fancy wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. Kinks, thank you for the days. Ok, kom ons druk nog ene hier in voordat ons met Wackhead Simpson begin. <clears throat> ons gaan nou luister na, uh, ja, wie syng dit? Just an ever living woman. En dit word gesing dier Tommy Dell is dit? Kom ons luister, Tommy Dell, just an ever living woman. Woman. Just a never loving woman. Just a step away from love, Like a star that shines from heaven. Like a touch from up above. Just a never loving woman. Tender lips as sweet as wine. Just a never loving woman loving woman, say you love me. Take a chance and say you love me. Whisper words of love to me. Let me take the step to heaven. Never ever set me free. Just another loving woman. Just a step away from love star that shines from heaven, like a touch from up above. Just an ever loving woman, tender lips as sweet as wine. Just an ever loving woman, loving woman, say you love mine. If you'll take a fool who loves you Whisper words of love to me. And if you need someone to talk to, I will never set you free. Just an ever loving woman. Just a step away from love. Like a star that shines from heaven. Like a touch from up above Just an ever-loving woman Tender lips as sweet as wine Just an ever-loving woman Loving woman, say you right Joy, ek sien jy sê, jy ken nie hierdie song nie. Nou, ek weet nie hoe lang jy al uit Zuid-Afrika het nie, maar Eh, Tommy Dell was daai tyd toe ons nog op hoerskoel was uh, was hy ja, was hy nog baie beroemd en hy uh, ons het baie van Tommy Dell gehou en dit is een van sy liedjies en let wel, hy sê just an ever loving woman en hy sê nie, just a never loving woman <laughs> dit is twee verskillende goeders Ok, ons eh, kom by Wackhead uiteindelik. Nou, hy is eh, uh, eh, bykie in die uh, moeilikheid. Hy werk in een restaurant en hy het een ou uh, stuik gegee wat nie is, heeltemal soos die ouwe bestel het nie. Die ouwe het gesê, hy soek om well done en uh, dit was nie een well done stuik wat hy uh, naar die auto gestuur het nie en die ouwe het weer teruggestuur kom buis toe en nou beweer een eh, wackhead dat hy gefire is as gevolg van die stuik en hy wil nie juist vir die ou sê wat hy met die stuik gedoen het hoekom hy gefire is daar oor nie, kom ons hoor wat sy story is Hallo Sean I need to speak to you for a moment. You don't know me, you just uh, met me briefly two nights ago. What can I do for you? I, I served you at Havana. Uh, at Havana at Suncoast? Yes. Uh, okay, yes. Now... How, how did you get my number? I got it from the from the reservation book. I'm just phoning to apologize. Okay, what you apologizing for? Well, I mean, your steak was uh, you send it back. I had to take it back because you wanted it well done, and I brought it out. yeah, yes, yes, yes. I can remember. Yes, yes. I brought it out medium. Yeah, yeah, yeah. Look, if you ever go back to the restaurant, you won't see me there again because they fired me, Sean. <laughs> wow. You're kidding? They they fired you for they fired you for bringing me my steak. They fired me because of you, basically. Yes. <laughs> <laughs> I'm, I'm sorry to hear that, dude. You know, I never, I never meant for you, for you to lose your job over it, but I just wanted, you know, to get what I ordered. My, my last day was, was yesterday. Dude, I'm so sorry that, man. That was, that was never what I wanted to happen. They fired me, and um, because because of you. <laughs> but so, dude, that, that, they fired you because the steak was cooked incorrectly. That's true. That couldn't have been your fault. It would have been the kitchen. Well, why would they fire you for that? They fired you just, just for that. No, it's it, it was because of what I did to the steak oh. when you sent it back. Oh. And then I did something to it, and then I sent it back out to what? you. What the f- did you do to the steak, dude? <laughs> that's why they're firing me, because of what I did to your steak. What the f- did you do to my steak? that's not that's not important now. I mean, I, I <laughs> just it's very important now. What the did you do to my Look, uh, you'll, you'll probably see it on YouTube sometime oh. because someone took a <laughs> video No, and dude, I don't want to see it on YouTube. What the did you do to my steak? I put something on it that I shouldn't have. Oh. And What did you put on my steak? <laughs> I just want you to promise me that you'll forgive me. That's that's all I'm I'm asking for. Dude, I'm not promising you. What the did you do to my face? <laughs> Look, um, the past is the past, and I just wanted to apologize to you. Dude, what? Dude, what did you do to my steak? Did you did you on my steak? Did you on my steak? Did you rub your on my steak? What did you do to my steak? <laughs> Look, forgive me. That's that's all I'm saying. I mean, how how did you feel after you ate the steak? Oh. Tell me what the did you do to my oh. steak? <laughs> Did you throw up? No, I didn't throw up. What did you do to my steak? You you sent it back, and I got angry, and I made a mistake. That, oh. That's all I'm saying, Sean. You made a mistake. Look, you sent it back, and I got very angry. Dude, no wonder that fired you. What the did you do to my steak? <laughs> Tell me now. What the did you do to my steak? Uh, everybody deserves a second chance. <laughs> wow. yeah, you can't be making steaks with my steak. What the did you do with it? You don't tell me what the you did to my steak. Oh, Sean, I'm, I'm telling you, it's not important what I did to Ooh. your steak. What did you do? Did you, did you drop it on the floor? Did you rub it under your arm? Did you put sweat on it? Did you spit in it? What did you do? Wow. Tell me now what the f you did to my steak. Surely you could pick it up. You must have tasted it. Oh. Dude, <laughs> wow. Tell me now what the f you did to my steak. I want to know <laughs> now I'm gonna come find you. Are you telling me you didn't taste what I did to your steak? <laughs> I didn't taste. What the f did you do to my steak? Let's just let bygones be bygones, Sean. no! what the f- did you do to my steak? Ooh. Sorry, I can't hear you. what the f- did you do to my steak? Do you really want me to tell you, Sean? Tell me now. Will you feel better if I told you? Tell me now. Okay. I feel really bad though, Sean. You're gonna feel a lot worse if you don't tell me. You know, I overseasoned it. I put a little bit extra pepper on. Oh my word! what the f- do you mean? I wanted to like put a little bit of extra pepper on there just to show you that I was angry. You were normally supposed to put a, a pinch of pepper on the steak, but I put two pinches on. I'm so sorry, Sean. what, what, the f- do you mean? You, you, you put too much pepper on my steak. talking about? Yeah, I, I, put two pinches on, Sean. I was only supposed to put one, and and that, f- going on here? What do you mean? You, you're phoning me to apologize for putting pinches on and, and, and telling me you are fired for doing that? Yes. The the kitchen standards are very high, uh, <laughs> Sean. I, <laughs> I, I, don't understand what the f you're calling me for. I shouldn't have done that to your steak. Sean, I just feel so terrible about this whole situation. so, so you're telling me you just put too much pepper, <laughs> pepper on my steak. You didn't Drop it on the floor. Rub your on it or do anything like that. <laughs> no. <laughs> Doesn't know what to do. I don't understand why they would have fired you then. This, this, this just makes no sense. Yeah. Dude, I, I, don't, I don't understand why they'd fire you for that. Yeah, I know. The next time you come here, just ask for the, the, the chef to cook your steak uh, Wackhead Simpson style. <laughs> <laughs> Are you kidding me? <laughs> Wicked! You bastard! Ah, oh, I can't believe it. Sean, what a, you had a bit of a roller coaster of emotion there, bro. <laughs> Dude, yeah, I can't believe it. Ah, oh, for tags. <laughs> he, he had nowhere to go. He was snookered. He, he didn't know what to do. Shame, <laughs> man. I ah, love it. Sean Stafford. Ja, uh, wat sal jy doen as jy jou steak krij met uh, eh, twee pinches peper in plaas van een? Uh, <laughs> die, die ergste verwacht en uh, toe is het so my man het een ou glipsie. Um, ons beweeg eh, aan in die program en ons gaan oor na nou, kom ons doen sommer uh, eh, Belly Who Belly Who is a man on the moon uh, die groep is in 1974 in Johannesburg is terug gestig Die oorspronkelike liekie bestaan uit, der, of eh, nie die liekie nie, die lede, bestaan uit Derek Adrian, hy die koor gedoen, Attie van Wyk, Stetelbore, Mick Matthews het uh, gitaar en koor, uh, Fergie Ferguson, uh, Bas en koor Cedric Samson, hy uh, Cedric Samson, ek onthou hom, hy was saam met my in die army, in die medics, 1971. Maar in elk geval, Cedric Samson, dro, eh, Dromme, um, ehm, Belly Who het in 1981 die eh, top treffer in Suid-Afrika gehad met Man on the Moon, wat in, in 19 weke in die treffers luister deurgebring het. Die huidige orkestlede is eh, drie stuk. Uh, Ashley Brokenshaw, Derek Dryan en Fergie Ferguson. Fergie Ferguson. Daddy O sing vir ons Man on the Moon. lies for me. man on the moon, die mannetjie op die maan. My ma het altyd gesê, dit is so, um, so waar, soos wat die man op die maan is. Nou ja, ek het altyd gewonder wat sy daar mee meen. Um, Claudek Rogers is geboor op 5 maart 1947 en is een sangeres en actrice uit Noord-Ierland. Claudek is vooral bekend vir haar treffers Come Back and Shake Me, Goodnight Midnight en Jack in the Box. Sy was op een stadium deel van die groep Eurovision en uh, die sanger Jim Reeves met haar talent besef uh, sy, uh, uh, met haar talent besef tydens sy tour van Ierland en vir haar uh, geleentere geskep wat haar loopbaan een hupstoot sou gee. Claudia Rodgers sing Jack in the Box, onthou jylle om? MUZIEK Put me Just your jack in the box, you know whenever love knocks, I'm gonna bounce up and down on my spring. I tell you stop when it stops, I'm just your jack in the box, because for your love I'd do anything. Who just keeps my heart up? Jack in the box, you know whenever love knocks, I'm gonna bounce up and down on my spring. A toy you stop when it stops, I'm just your Jack in the box, because for your love. your jack in the box you know whenever love knocks i'm gonna bounce up and down on my spring i tell you stop when it stops i'm just your jack in the box because for your love i do Lekker vrolijke jene, check in the box met uh, Claudek Rodgers. Nou gaan ons luister Ek wonder of Susan nog ingeskakel is. Susan, onthou jy die deeliens en die specifieke likkie? Look out, here comes tomorrow. Nou ja, dit is wat volgende is en uh, hulle kom uit Oost-London uit in Suid-Afrika in 1969. Hulle word vernoem na die hotel waar hulle uh, gereeld uh, uh, optree, namelijk die Deals Hotel. Hotel in april 1971 presteer de eh, destijdse um, ehm, eh, radio persoonlijkheid Pieter Loutus uh, die, die groep met hulle gouwe plaat toekening en uh, ook vir Look Out Here Comes Tomorrow en kort daarna Ook in 1971 volg hulle tweede groter treffer When Love Comes Knocking at Your Door. Nou ons luister na die D-Lanes en hulle vraag, Look out, here comes tomorrow. Look out, here comes tomorrow, that's when how. I wish I could borrow someone else's shoes. Mary comes tomorrow. <clears throat> Ah, Excuse toch. Belinda Jo Carlyle, geboore op 19, in 1958, is een Amerikaanse liekieskrijver en sangeres en sy krij wereldwaie blootstelling en eh, bekendstelling as die hoofsangeres van die all-female groep The Go-Go's. Sy breek weg as solo kunstenaar van die uh, eh, meest bekende solies sluit in uh, Circle in the Sand, Heaven is a Place on Earth, en ook die een wat sy vandag vir ons gaan sing, sy sê, Leave a Light on for Me, Belinda Carlisle. Canada, Belinda Kala, Leave a Light On For Me. <clears throat> As jy laat by die huis gaan kom, wil jy nie in die donker te by die huis kom nie. Die heel eerste Afrikaanse liekie wat nummer 1 bereik het in, uh, op die SA Top 20s was Des and Dawn, sy gezoom van die baie in 1966. Dawn, sy nooens van, was silver en sy was van Dur in Durban gebore, uh, en, uh, as die middelste kind van 7 en Des, wat die uh, enigste kind was van Johannesburg, het ontmoet op een kamp, uh, campus uh, by die universiteit van Witwatersrand, waar sy kins bestudeer, uh, gestudeer het. En hy, uh, hy het wet studeer. Hy skop op, of so op aandrang van sy professor, soos uh, hy self herken, wat uh, aanbeveel het uh, dat hy uh, eh, met liewers een loobaan uh, in muziek volg en hy vol, sy voltooi haar uh, kunststudies in Italia waarna hulle begin optree en het uh, ander groot treffer was The Seagull's name was Nelson wat geïnspireer is dier die lewe van Nelson Mandela. Hier syng Des en Dawn vandag vir ons The Seagull's Name was Nelson. Lekker luister. A long time ago 1967, a little boy was running on the beach when all of a sudden he heard a plaintive cry, so near yet so far out of reach. He looked behind a rock so tall, and there before his eyes. Seagull's name was Nelson, said Des en Dawn Lindbergh. Die Partridge Family is een televisieprogram wat geskoeis op die muzikale familie The Castles van Amerika, waar die ses kinders en die ma saam sing vanuit Newport op Rhodes Island en on, onder andere die Likie Indian Lake bekend gemaakt het. Twee van die acteurs in hierdie verhaal is self ook uh, eh, zangers eh, in hulle eierrecht, namelijk David Cassidy en ook Shirley Jones, uh, wat elk as een solo kunstenaar uh, groot treffers die licht laat sien het. The Partridge Family sing nou vir ons uit die 70s.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 Hulle is eh, gebore op die Isle of Man en het in eh, Manchester, Engeland gewoon en het gedierende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle, hulle uh, muzikale loobane begin het. Hulle wereldwee sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland op een contract onderteken met producent Robert Stigwood The Bee Gees sing Don't Forget to Remember. remember. <clears throat> um, ons stap aan na de, um, wat het ons nog nie gehad nie. Kom ons luister na One Day at a Time en dit word gesing dier Ellen Ladd. Hier kom Ellen Ladd met die liekie. season, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you were Jesus, you know when you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Lord, give me the strength Tell a lad, one day at a time. Ja, dit is een goeie raad. Moe nie te veel dinge op jou kerfstok sit nie. Jy kan nie by alles bykom nie. Het is beter, jy doen een ding op een slag en doen het goed. Dan, wat gaan ons nou volgende? Louise Alfonso, uh, eh, eh, Rodrigues Lopez Sapiro, Rodrigues Lopez Sapiro, is gebore op 15 april 1978 en is bekend onder sy verhoognaam Louise Fonsi. Hy is een Puerto Ricanse sanger, eh, lekkieskrijver en acteur, bekend vir veelkundige lekkies, waarvan die een uh, Despacito is, wat hy saam met die Puerto Ricanse rapper Daddy Yankee doen. Hy het ook uh, een Latijns-Amerikaanse rapper, muziekprys wat Chamele Koope saam met Demi Lovato, Lovato gewen het, wat uh, as Demetria Devon Lovato gebore is en is op 20 augustus 1992 en sy is een Amerikaanse sangeres, lekkieskrijver en actrice. Sy het haar loobaan in 2002 in die kindertelevisiereeks Bani en Friends begin uh, voordat sy prominent geword het en uh, vir die uitbeeling van Michi Torres in die uh, Disney televisie rolprint Camp Rock 2008 en die opvolger Camp Rock 2 The Final Jam 2010.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 op die horizon bespreek om uh, eh, 2 uur namiddag verskyn. Ek los julle dan met die 2 in een rij. Die eerste ene is, uh, luister ons na John Denver. Hy sing Hey Calypso en daarna Chesney Hawks. Hy sing I Am The One and Only. Was my voorrecht om die muziek met julle te deel. Lekker week verder, lekker naweek en tot volgende week om 4 namiddag is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle hande en draai jylle maskers. Bye for now. crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand beside you. You bring us beside you, light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. baby